Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Սումգայթյան ջարդերը Արցախյան շարժման ադրբեջանական տեսլականում։ Մարտի 4-ը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում։ Վազգեն Սարգսյան ռազմական ու պետական գործչի դերը հայոց նորագույն պատմության քարողիներում։ Հայազգի գեներալը Տիմոֆեյ Վլադիմիրի Դեդեօղլյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Մասնավորապես փետրվարի 28-ին ժամը 16:55-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Միրուշեն գյուղի 53-ամյա Ահավանեսյանը Բերթաշեն գյուղի վարչական տարածքի ասֆալտեն տակ կոչվող տեղամասում Ջոնդեր Մագնիշի տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հակառակորդի մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակահերթեր են արձակվել տրակտորի ուղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Ադրբեջանը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է նաև մարտի 1-ին։ Ժամը 14:00-ի սահմաններում Վերթաշեն համայնքի 50-ամյա Սևարթանյանը Դավալա կոչող տեղամասում իր կողմից շահագործվող Բելարուս մագնիշի տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային զինատեսակներից կրակահերթերը արձակվել տրակտորի ուղությամբ, որն էլ պատճառ է հանդիսացել գյուղատնտեսական աշխատանքների դադարեցմանը։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել եւ ներկայացվել ռուսական խաղապահ զորակազմին։ Շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել են դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Իդեպ չնայած Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում փետրվարի 22-ին Հագայի դատարանը հրապարակեց որոշումը, Ըստ որի Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել իրենով պայմանավորված միջոցները Լաչինի միջանցքով մարդկանց ու բեռների անխափան շարժ երկու ուղղությամբ ապահովելու համար։ Ադրբեջանական կողմը կարծես թե չի շտապում կատարել միջազգային իրավունքի շրջանակներում ստացած իր պարտավորությունները։ Այսինքն միջազգային իրավունքի համաձայն շրջափակումը եւս պատերազմի ձև է, որի կասեցմանն ուղղված միջազգային ամենատարբեր կառույցների, հետությունների ու հասարակական քաղաքական գործիչների կոչեր առ այսօր շարունակում է անտեսել այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Քանի որ դրա վերջնական նպատակը առանց ռազմական գործողությունների, բայց դրա իության համապատասխանող երկրամասի վերջնական գրավումն է։ Հայերի կոտորածը Սումգայիթում Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ խորհրդային ժողովուրդների ընդհանուր պետության մաս հանդիսացող Ադրխսոյում կազմակերպված եւ նախադեպը ճանաչող իրադարձություններից մեկի Սումգայիթյան ոչրագործության 35-րդ տարելիցը։ Ի պատասխան 88-ին վերսկսված Արցախայցյան ձգմանը իրացնելու իրիկնորոշման իրավունքը Ադրբեջանում թափառավ հայկական ջարդերի ալիքը, որն ուղեկցում էր իրենց դաշնությամբ նախադեպը ճանաչող սպանություններով, բռնություններով եւ կողոպուտով։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունը բռնի ուժով ճնշելու Ադրբեջանի քաղաքականության առաջին զոհը դարձան Լեռնային Ղարաբաղից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու գտնվող ադրբեջանական Սումգայիթ քաղաքի հայերը։ 1988 թվականի փետրվարի 26-ին Սումգայիթում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի Կոմկուսի քաղաքային կոմիտեի կողմից կազմակերպված հանրահավաք, որը վարում էր քաղաքոմի երկրորդ քարտուղար Մելեք Բայրամովան։ ԱԿ հայկական կարգախոսների ներքո ընթացած հանրահավաքը շարունակվեց նաև հաջորդ օրը։ Ելույթ ունեցողները, որոնց թվում կային քաղաքում հայտնի մարդիկ, կոչ են անում պատժել հայերին եւ պահանջում խիստ միջոցներ ձեռնարկել, սպանել ու վտարել նրանց Հունգայիթից եւ առհասարակ Ադրբեջանից։ Գրեթե յուրաքանչյուր ելույթից հետո հնչում էր «Մա հայերին» կոչը։ Փետրվարի 27-ի երեկոյան հրաապարական ելույթները վերաճեցին բռնի գործողությունների։ Հետաքնությամբ հաստատված փաստերի համաձայն հարյուրավոր Սումգայիցի ադրբեջանցիներ բռնության կոչերից բորբոքված եւ ամոչար բաժանվող թմրանյութերով եւ ալկոհոլային խմիչքներով տակացած անարգել կերպով սկսեցին Սումգայիթում ապրող հայերի բնակարանների ավերումը, նրանց նկատմամբ զանգվածային ծեծուջարդը, սպանություններն ու բռնաբարությունները։ Քաղաքի եւ հանրապետության պետական, կուսակցական եւ իրավապահ մարմինները չարձագանքեցին քաղաքում տեղի ունեցած աննախադեպ անկարգություններին եւ հրաապարական բռնություններին։ Ավելին, բազմաթիվ վկայություններ կան իրավապահ մարմինների կողմից ջարդարարներին հրարելու եւ օժանդակելու վերաբերյալ։ Սումգայիթի հայերից շատերը վկայում են նաև իրենց բնակարաններում հերրախոսների անջատման, ջարդարանների մոտ բնակշահագործման գրասենյակի կողմից կազմված հայերի բնակարանների ցուցակների արկայության, քաղաքային կառույցների, իրավապահ մարմինների եւ բժշկական հաստատությունների կողմից աջակցություն ցուցաբերելու հրաժարվելու մասին։ Սումգայիթի կոմունիստ տեղական թերթը հետագայում գրել է, որ Սումգայիթի գործարաններում ջարդարանների համար նախորոք զենք է պատրաստվել։ Փետրվարի 28-ին ավելի մեծ թվով ջարդարարներ, չհանդիպելով հայ բնակչության նկատմամբ ապօրինությունների հանդեպ իշխանությունների հակազդեցությանը, դուրս եկան փողոց։ Նրանցից շատերն արդեն զինված էին հատուկ սրածայր մետաղյա ձողերով, կայցիներով, մուրճերով եւ ինքնաշեն այլ միջոցներով։ Բաժանվելով մի քանի տասնյակ հոգուց բաղկացած խմբերի, ջարդարարները ներխուժում էին նախապես նշանարված հայկական բնակարանները։ Թեպետ ավելի հաճախ դուրս էին հանում փողոց կամ բակ հրաապարակային ծառուցանակի ենթարկելու համար։ Միայն փետրվարի 28-ի երեկոյան հակահայկական հիստերիայի, ջարդերի եւ սպանությունների սկզբից գրեթե 2 օր անց բանակային ստորաբաժանումներ մցվեցին Սումգայիթ, սակայն նրանք քաղաքացկողության տակ առան ոչ մի անգամից, քանի որ բռնարարների հանդեպ ուժ եւ զեն գործադրելու հրաման չէին ստացել։ Հայերի սպանություններն ու ջարդերը շարունակվում էին։ Զորքերի անգործությունն ու ջարդարարների նկատմամբ ամենաթողությունը հանգեցրին նրան, որ ամբողջը սկսեց հարձակվել զինծառայողների վրա, ինչի արդյունքում տուժեց 270 զինվորական։ Միայն փետրվարի 29-ի երեկոյան բանակային ստորաբաժանումները դիմեցին վճռական գործողությունների եւ հայերի ջարդերը դադարեցին։ Սունգայիթում կոտորածը տևեց 3 օր, 1988-ի փետրվարի 27-ից 29-ը։ Ըստ խորթային պաշտոնական տվյալների, ջարդերի ընթացքում սպանվեց 26 ազգությամբ հայ քաղաքացի, հարյուրավոր մարդիկ վիրավոր եւ հաշմանդամ դարձան, շատերն անհայտ կորան։ Ավերվեցին հայերին պատկանող հարյուրավոր բնակարաններ, սակայն ողբերգության իրական չափերն առայսօր անհայտ են։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ տվյալներ, որոնք հապացուցում են, որ զոհերի թիվը զգալիորեն ավելի մեծ էր։ Այսպես, Սումգայիցի հայերից շատերը, ովքեր իրենց հարազատների մարմիններն էին փնտրում Ադրբեջանի դիահերձարաներում, պնդում են, որ մահացածների երկու ցուցակ են տեսել՝ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական։ Ընդ որում ոչ պաշտոնականը զգալիորեն ավելի երկար էր։ Հետաքրքիր է, որ կինոռեժիսոր Անդրեյ Կոնչալովսկին Հեյդար Ալիև իշխանության բերը ֆիլմում, որը նկարահանվել էր Ադրբեջանի պատվերով, վկայում է, Միայն մեկ գիշերվա ընթացքում արդյունաբերական կենտրոնում գայթում ավելի քան 100 հայ է սպանվել։ Զոհերի ճշգրիտ թիվի հաստատմանը խոչընդոտում էր նաև այն հանգամանքը, որ զոհվածների դիակները տարվում էին տարբեր դիահերձարաններ, այդ թվում Բաքու եւ այլ բնակավայրեր։ ԽՍՀՄ դատախազությունը քրեական գործեր հարուցեց Սումգայի քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի արդին։ Նրանց մեղադրանքներ առաջադրվեցին սպանությունների, բռնաբարությունների, ծիծի եւ այլ հանցագործությունների համար ընդ որում բոլոր դեպքերում նրանց գործողությունները պատճառաբանվում էին խուլիգանական մղումներով։ Սումգայիթի կոտորացի վերաբերյալ ճշմարտությունը լրացան մատնելը, դրա չափերն ու իրական պատճառները թաքցնելը եւ իսկական կազմակերպիչներին անպատիժ թողնելն ուղի հարթեցին Ադրբեջանի ողջ տարածքով էթնիկ զուտումների իրականացման համար, որոնց գագաթնակետը դարձան 1990 թվականի հունվարին Բաքվի հայերի արյունոց սպանն ու տեղահանությունը։ Իսկ այնուհետև Արցախայցյան դեմ մի քանի անգամ ձեռնարկված պատերազմական գործողություններն ու շարունակվող սպառնալիքները։ Բոլորս հասկանում ենք, որ 35 տարի անց նույն վտանգը պահպանվում է նաև Արցախում ինչի վառապացույցը երկրամաս արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհի Բերձորի միջանցքի տևական ժամանակ շրջափակումն է եւ Ադրբեջանում տիրող հայատացության պետական քաղաքականությունը։ Այս ամենը հերթական անգամ ապացուցում են, որ անկախ միջազգային հանրության եւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների դիրքորոշումից ու ադրբեջանական կողմին պարտադրելուն ուղղված հայտարարություններից սեփական իրավունքների պաշտպանության եւ նոր հանցագործությունների կանխման երաշխիքը հայոց ամուր պետականությունն է։ Արցախյան ազատամարտի տարեգրությունը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում 1992 թվականի մարտ ամսվա սկիզբը նշանավորվել է Ադրբեջանի զինված կազմավորումների կողմից Արցախի խաղաղ բնակավայրերի մշտական հրթիռարետակություններով եւ զրահտեխնիկայի ու ռազմական ուղղաթիռների կիրառմամբ լայնածավալ հարձակումներով։ Միաժամանակ չեն դադարել նաեւ օտարերկրյա միջնորդական առաքելությունները, իսկ որոշ տերությունների կողմից նույնիսկ բացահայտ սպառնալիքները։ 1992 թվականի գարնանային պատերազմաշրջանի սկզբներին Հակառակորդին հաջողվել է ռազմաճակատի առանձին տեղամասերում ժամանակավոր հաջողության հասնել։ Օրեցորս հաստկացող մարտական գործողությունները հրամայաբար պահանջել են կատարելագործել ոչ միայն ինքնապաշտպանական ուժերի կառուցվածքն ու մարտական որակները, այլև կառավարման համակարգը։ Այդ խնդիրները մասնագիտական բարձր մակարդակով լուծելու համար անհրաժեշտ էր ունենալ ինքնապաշտպանական ուժերի փորձառու հրամանատար եւ պաշտպանության խորհուրդ։ Հաշվի առնելով Արկադի Տերթադևոսյանի ռազմական գործողությունների ղեկավարման ընթացքում ձեռք բերած հեղինակությունը, կադրային սպայի ու աղվանական պատերազմի հարուստ փորձառությունը եւ մինչ այդ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարի պարտականությունների հաջող կատարումը Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահությունը 1992 թվականի մարտի 4-ին նրան նշանակել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ Նույն օրը հաստատվել է նաև Արցախի պաշտպանության խորհրդի կազմը, որում ընդգրկվել են Օլեգ Եսայանը, Արկադի Կարապետյանը, Արթուր Մկրտչյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Տերթադևոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այլոք։ Արդեն մարտի 11-ին Ասկերանի ինքնապաշտպանության շրջանային ուժերը ռազմագործողություն են ձեռնարկել, ոչ այդ զիջած դիրքերը վերադարձնելու նպատակով։ Ծավալված մարտերի արդյունքում հակառակորդի խմբավորումը գլխովին ջախջախվել է։ Նույն օրը ինքնապաշտպանական ուժերը ռազմագործողություն են սկսել նաև Սրխավենդի քրակակետերի վնասազերծման նպատակով։ Սրխավենդի ու շրջակա գյուղերի ազատագրումով ապահովել է շրջանը Արցախի կենտրոնի հետ կապող Խաչենագետնի կամրջի եւ Կիչան գյուղով անցնող ավտոճանապարհի անվտանգությունը։ Արգրավել է զգալի քանակով ռազմամթերք, ապացուցելով ժամանակի պահանջներին համահունչ ռազմաքաղաքական ոլորտում իրականացված փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը։ Սպարապետը բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում Մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Նրանց օրինակով տասնամյակներ շարունակ սերունդներ են դաստիարակվել, դառնալով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ։ Նրանցից մեկին Վազգեն Սարգսյանին է նվիրված մեր վերջին սպարապետը ակնարկը։ Հայոց պատմության մեջ ընդհանրապես կանանհատներ, որոնք իրենց գործունեությամբ ու հայրենիքին նվիրվածությամբ հավերժական չափում ունեն։ Նման բացառիկ երևույթների թվին է պատկանում հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ռազմական եւ պետական նշանավոր գործիչ Վազգեն Սարգսյանը, ով մարտի 5-ին կդառնար ընդամենը 64 տարեկան։ Ծնվել է 1959 թվականին Արարատի մարզի Արարատ գյուղում։ Միջնակարգ դպրոցը ավարտելուց հետո սովորել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում, աշխատել գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Սարգսյանը ակտիվ գրական եւ հասարակական գործունեությամբ է զբաղվել։ Գլխավորել է Գարուն ամսագրի հրապարակախոսության բաժինը։ 1986 թվականին հրապարակվել է նրա առաջին գիրքը՝ «Ացի փորձությունը» եւ արժանացել ամենամիամրցանակին։ Գրական կարիերան ընդհատվել է 1980-ականների վերջին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը։ 1989-ից 90 թվականներին Սարգսյանը դարձավ երասխի շուրջ ձևավորված հայկական կամավորական ջոկատների հրամանատարը, որը գտնվում էր հայրենի գյուղից ոչ շատ հեռու։ Քանի որ Վազգեն Սարգսյանը մեծ համբավ ուներ հայ կամավորական ջոկատներում եւ բանակից պայական կազմում 1991 թվականի դեկտեմբերի նշանակվեց անկախ Հայաստանի առաջին պաշտպանության նախարար։ 1992 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1993 թվականի մարտը Վազգեն Սարգսյանը զբաղեցրել է պաշտպանության հարցերի գծով Հայաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ Դրանից հետո նա նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի գծով պետնախարար։ 1995-ից 98 թվականներին Վերստին գլխավորել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ 1993 թվականին հիմնադրել է Երկրապահ կամավորականների միությունը, ընտրվելով ԵԿՄ նախագահ։ 1998 թվականին արժանացել է Արցախի հերոսի կոչման եւ ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ 1999 թվականից մտել է քաղաքական դաշտ, դառնալով հանրապետական կուսակցության առաջնորդ, ապա միասնություն դաշինքի համանախագահ որ թրանական ընտրություններում միասնություն դաշինքի տարած համոզի չախտանակի արդյունքում դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանը զոհվեց ոչրագործի Դավադիր գնդակից, հետմահու արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչման եւ ապարգևատրվել հայրենի իշխանանշանով։ Նա խոշոր ավանդ է ներդրել հայրենի հողն ու սահմանները ճշնամու ոտնձգություններից զերծ պահելու, մարտի դաշտում մեր ժողովրդի քաջարի զավակների հաղթանակը կռելու գործում։ Նա նաև մեծ ջանքեր է ներդրել Հայաստանի պետական շինարարության մեջ։ Անուրանալի է նրա դերը ազգային բանակի ստեղծման գործում։ Նրա իության եւ խառնվածքի գլխավոր գծերից մեկը շիտակությունն էր։ Մի հատկանիշ, որ լավագույնս դրսևորվեց բանակաշինության ընթացքում։ Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ անհավատալիորեն ներդաշնակ ընթացավ կադրային սպաների եւ երկրապահների մերձեցումը։ Իր մեջ ի սկզբանե ընդգծված պետական մտածողությունը նա փոխանցում էր հասարակության տարբեր խավերից ելած իր զինակիցներին։ Հայոց ազգային բանակի ստեղծման եւ հայոց պետականության կերտման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար ժողովուրդը նրան տվել է սպարապետ պատվանումը։ 2000 թվականին նրա անունով Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անվանակոչվել են փողոցներ, դպրոցներ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինստիտուտը, զորամասեր։ Այո, ինչպես կյանքը եւս մեկ անգամ ապացուցեց 2020 թվականին, այս երկիրը բարերով սիրվող երկիր չէ, նաեւ հերադիտակով դիտվող երկիր չէ Քարի հետևում քար կա, մշուշի հետևում մշուշ։ Հայազգի գեներալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում խորհրդային ժողովուրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը։ Հայազգի գեներալ ակնարկում կներկայացնենք նրանցից մեկի Տիմոֆեյ Վլադիմիրի Դեդեօլյանի մարտական ուղին, կյանքն ու գործունեությունը։ Խորթային զինված ուժերի բարձրագույն եւ ավակ հրամանատարական կազմի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ բազմաթիվ էթնիկ հայեր են ընդգրկվել, երբեմն ոչ հայկական ազգանուններով եւ անուններով խորթային գեներալական կազմի գեներալիտետի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ հայերը լուրջ ներդրում են կատարել 1941-ից 1945 թվականներին խորթագերմանական պատերազմում խորթայի միության հաղթանակի ապահովման մեջ։ Նրանցից մեկն էլ Տիմոֆեյ Վլադիմիրի Դեդեօղլյանն է, ռուսական աղբյուրներում Դեդեօղլու։ Ծնվել է 1858 թվականի մարտի 4-ին ռուսական կայսրության մաս կազմող Թիֆլիս քաղաքում։ 1922 թվականին ավարտել է Խարկովի Կարմիր հրամանատարների դպրոցը։ 1940 թվականին Նովոչերկասկի բարձրագույն հեծելազորային, 1942-ին Ուֆայում գտնվող Վորոշիլովի անվան բարձրագույն ռազմական ակադեմիայի դասընթացները։ 1918-ից 20 թվականներին քաղաքացիական պատերազմի տարիներին կռվել է Դենիկինի, Վրանգելի, Սպիտակ լեհերի դեմ։ Ծառայել է Ցակիրի 45-րդ դիվիզիայում, ապա Կոտովսկու բրիգադում։ 1923-ից 1941 թվականներին եղել է Խարկովի հրամանատարների դպրոցի կուրսանտական դասակի հրամանատար, Բեսարաբական 3-րդ դիվիզիայի 14-րդ հեծելագնդի դասակի հրամանատար, գնդացրային էսկադրոնի հրամանատարի օգնական, էսկադրոնի հրամանատար, հեծյալ գնդի դպրոցի պետ Խաղեկ նույն գնդի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ, հեծյալ գնդի հրամանատար, ռազմական դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալ։ 1939 թվականին մասնակցել է Արեմտյան Ուկրաինայի եւ Բելարուսիայի 1940 թվականին Բեսարաբիայի վերագրավմանը։ Խորհրդագերմանական ռազմաճակատի գործողությունների ժամանակ մարտնչել է հարավարեմտյան, կենտրոնական, հարավային եւ առաջին բելարուսական ռազմաճակատներում։ Եղել է հեծյալ դիվիզիայի հրամանատար, հեծյալ կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, 1942 թվականին արժանացել է գվարդիայի գեներալ-մայորի զինվորական կոչման։ 1944-ին տեղափոխվել է հերավոր Արևելք, ստանձնել 84-րդ հեծյալ դիվիզիայի հրամանատարությունը։ 1945 թվականի օգոստոսի 9-ից սեպտեմբերի 2-ը մասնակցել է խորհրդաչապոնական պատերազմին։ Այդ պատերազմյան տարիներին ծառայել է Օդեսայի ռազմական օկրուգում, ապարգևատրվել է Լենինի, Կարմիր դրոշի 3, Սուվորովի 2-րդ, հայնական պատերազմի առաջին աստիճանի, աշխատանքային Կարմիր դրոշի